շրջափակումն իհարկե ծանր փորձություն է։ Արցախի համար դժվար ժամանակաշրջան է, բայց մարդիկ մեծ ու փոքր հաստատակամ են, դիմանալու են ինչ էլ որ լինի։ Որոշել են, պետք է դիմանալ ու հաղթել, ուրիշ ելք չկա։ Ես Էդիտանում 10 տարեկան ապրում եմ Իվանյանում։ Գվին վաղտը քեցածում նա Երևան, դեռ շատ փիս է ելել։ Կարոտալում իմ տոնս, էլոզում չում քինամ դեռ վեր ինչ է լինի, էլ քինան չում։ Իսկ էլ չում քինան։ Իվանյան համայնքի բնակիչ Գյոզալտատիկն արդեն 30 տարի է ապրում է Իվանյանում։ Վստահ է, Արցախից լավ տեղ չկա։ Հերացածներին էլ խորհուրդ է տալիս ճանապարհը բացվելուն պես տուն վերադառնալ։ 30 տարի արդեն 30 տարուց ավելավ Իվանյանում ապրում։ Այստեղից գնալու տեղ չկա, այստեղից լավ երկիր չկա։ Ով որ Արցախը մի անգամ տեսնում է, ել չի ուզում այստեղից գնա։ Ես ինչի պիտի գնամ։ Գնացողներն էլ շատ սխալնանում։ Ինչի են գնում։ Արցախը հայկական, լալա հայկական է մնանա։ Հուսահատվել ոչ իմ պենել կաուչ։ Բերա ռեշքանելոջ մնդեվենը կնեմ սոցնանչ։ Մեր հիատում կստեղծենք, մեր հիատան կոդինք։ Նրանք երևի կարծում մեզ խղճացնում են, չէ։ Մունք խղճանող չեն։ Առաջին շարժման ժամանակ հացել չիլել որոդինք։ Մունք ստեղծնվանը կստեղել մնանանք։ Բոլոր գնացողներին ճանապարհը բացվել են այնպես թող հետ կյան։ Ղարաբաղցին ուրիշ հողում կարել չի ապրել։ Ոչ մի տեղ քինյան չն վերհանցի զինվորներն էլ ամուրինին գիտեմ որ թիկունքներում մարդ կա Իվանյանի համայնքապետ Բորիս Ղարամանյանը վստահեցնում է, որ ստեղծված իրավիճակը խոճապի չի մատնում բնակիչներին։ Պատերազմից հետո գյուղի բնականոն կյանքը շարունակվել է։ Բնակիչները արտագաղթելու միտք չունեն։ Հակառակը, գյուղում կառուցվում է 24 շենք եւ 53 առանձնատուն։ Նույնիսկ նախատեսվում է երկրորդ դպրոցը կառուցել։ Պաչինե միջազգը փակվելուց հետո համայնքում խոճապային տրամադրություններ չկան, կյանք ընթանում էր բնականոն ընթացքով։ Գազի մատակարարումը կատարելուց հետո ամենադպրոցի բարապոկային ժամանակավոր դադարացվել, հիմա վերականգնվել է գործել են եւ գործում են համայնքային բոլոր կառույցները, բոլոր հասարակական սննդի օբյեկտները, խանութները, այսօրվա դրությամբ համայնքի բնակչությունը 1500-ից ավել են։ Անում է շինարարական երում աշխատանքներ, շինարարթակի ավերածված համայնքը, բազմաբնական շենքեր, առանձնատներ։ Այս օրերին այդ հարթակները, մաշարտակները չեն դադարացվել։ Մենք ոչ առաջին անգամն ենք շրջափակման մեջ հայտնվում, ոչ էլ հավանաբար վերջին։ Սա էլ կանցնի ու պատմություն կդառնա, որը մի օր գուցե ժպիտով կհիշենք։ Էթերի Մոսյան, Արցախ լրատվական։